Stoga mora imati pored sebe ili uz sebe onoga ko će mu biti primjer i uzor da bi to povođenje za nekim bilo ispravno. A nema sumnje da je najbolje povođenje povođenje za roditeljima. Pa su roditelji najadekvatnije osobe da se dijete za njima povodi i da njih sebi uzme kao uzor. I nema sumnje da su najbolja mjesta za odgoj djece džamije. Zbog bereketa koji se nalazi u džamijama, a koji nema jeli, na drugim mjestima. Pa djete koje se navikne od malih nogu da dolazi u džamiju, zaočekivati je da će to dijete biti od ehlul mesađit, od onih koji stalno dolaze i posjećuju džamije. Pa je imam Sujutija, njegov ga je babo nosio u halke kod Ibnu Hadžara Laskalanija kada je imao tri godine. Iako imam Sujuti umro 911. hijđarske godine, a Ibnu Hadžara Laskalani 850. i drugi. Pa ga je sa tri godine donosio na predavanja kod Ibnu Hadžara zbog bereketa koji se nalazi znači, u halkama gdje se stječe znanje. Poznati islamski učenjak i imam ovoga ummeta El-Hatib El-Bagdadi koji ima svoje dijelo koje se zove Šarafu Ashab al hadif ili čast onih koji stiču hadijsku nauku. Svo ovo dijelo je posvećeno toj tematici, a on je umro 463. hiđarske godine, znači polovinom 5. hiđarskog stoljeća. Ima posebno poglavlje u kome je spominjao o djeci i slušanju hadisa kada su u pitanju djeca. Pa ću vam ja samo spomenuti neke od tih predaja. Kaže ovdje, prošao je čovjek, spominje sa lancem prenosilaca, do Elameša da je čovjek prošao pored njega dok je govorio djeci. Citirao im hadise sa lancima prenosilaca. Pa im kaže, pričaš djeci hadise, kao da mu kaže nemaš drugog i nemaš pametnijeg posla. Pa mu kaže Elameš, ha ulaj sibjan, jahfavuna alejke dine. Ova djeca čuvaju tebi tvoju vjeru. To jest, ova djeca će zapamtiti te hadise, pa će ih prerositi nakon toga, pa se tako čuva tvoja vjera, ne marniče jedan. Kaže Ibn Mubarak da je čuo ili da je da hadde poslanik sa osaname kaže, prenosi znači jedan hadis u kome poslanik sa osaname kaže La je zaru Allahu javrisu ti hade din varsem ješuddu ed dine bihim. Ibn Mubarak je bio suvremenik imama Ahmeda ibn Hanbala. Znači, to je prva polovina a, trećeg hijđarskog stoljeća. Pa kaže uzvišeni Allah te barak o teala stalno daje u ome umetu sadnice kojima pomaže svoju vjeru. Pa je rekao, danas vaši mali ili beznačajni možda će sutra biti kod vas odabrani, misleći na, misleći na djecu. I došao je Amr, činilo As, do jedne halke, Kurejšija koji su sjedili i učili se znanju, poučavali se znanju, pa im kaže zbog čega ste odbacili ovu djecu, zašto ih držite negdje na margini, zašto nisu sa vama u halki? Kaže raširite se i napravite im mjesta, neka slušaju hadise poslanika sallallahu alaihi sallame, o ethimuhum jaha i pojasnite im značenje hadisa. Poučite ih hadisima i pojasnite im pravo značenje hadisa. Oni su, kaže, danas među vama mali, a približilo se je vrijeme da budu odabrani. Pa kaže, vi ste nekada bili među ljudima mizerni i beznačajni, a danas ste među ljudima odabrani. Govori o sahabima koji su se okupili u to vrijeme da govore hadise. Kaže Abdullah ibn Davud, čovjek treba prisiliti svoje dijete da sluša hadise. Jer se, jer poznata izreka kaže nije vjera priča, nego je vjera po hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže Ibrahim ibn Edhem, rekao mi je moj babo, kaže sine moj, idi i uči hadise, kada god naučiš jedan hadis da ću ti dirhem, Pa sam, kaže, tako stjecao hadise i tako sam nakupio puno dirhema. I druge predaje koje je spominjao i u drugom svome dijelu koje se zove Adab Samije i a, u drugim dijelima, znači, Abdelber je spominjao znači, ove predaje. Ovo iz razloga što dijete u mladosti kada nešto nauči, to ostaje urezano. Kako se navodi u hadisu, koga nam bineži imam El-Hatib El-Bagdadi, isti u svom dijelu El-Faqihu, El-Mutefaqih, I bileži ga isto tako imame Dejlemi i druga od Ibn Abbas da je poslanik sallallahu sallam rekao da je pamćenje u mladosti kao klesanje u kamen, a da je pamćenje u starosti kao pisanje po vodi. I ovaj hadis, iako ima ispravno značenje, jer stvarnost potvrđuje ispravnost i značenje ovoga hadisa, njegov vladac prenosilaca nije vjerodostojan, on je slab. Stoga, Roditelji moraju povesti računa, draga moja braća i cijenjene sestre, o odgoju djece. I ne smiju biti nemarni kada je u pitanju odgoj djece. Kada bi se slučajno desilo da dijete zaspe bez večere, vjerujem da bi roditelji i otac i majka osjećali grižu savjesti. Nekakvu tjeskomu u grudima zbog čega je dijete zaspalo bez večere. No međutim, ako se dijete ne odgaja, to je puno opasnije od same večere. Zaspalo bez večere, ustaće, doručkuje i nastara svoj život, neće mu ni malo šteti. Možda će mu čak koristiti. Pa se bojimo i plašimo se i grize nas savje zbog večere, a ne grize nas savje zbog odgoja djece. To je isto kao kada bi kazali ovako. Čovjek uvrijedio brata muslimana i kaže ne mogu mirno spavati drugoga ubio i mirno spavio. To je isto. Jer je ne odgojiti djete i ne voditi računa o njegovom odgoju, to znači ubiti ga. Ništa drugo. Ako ga ti ne ubiješ danas, ubit će ono samo sebe sutra. Pa je, znači, dužnost i primarna zadaća roditelja da vodi računa o djeci i o odgoju djece. Da ne bismo bili kao oni koji su ukrcali svoju djecu na probušenu lađu, potom dozivali potom dozivali u pomoć. Dakle, djeca muslimana trebaju uzor. Trebaju nekoga na koga će se ugledati. No međutim, nije svako dostojan da se na njega ugledaju muslimanska djeca. Stoga ćemo u našem večerašnjem druženju spomenuti, spomenuti jednu kap iz mora onih generacija na koje se muslimanska djeca trebaju ugledati. Pogledajte Allahovog poslanika Jahja ibn Zakirija alaihim salam. Za koga uzvišen je Allah te barake o ta'ala kaže وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيَّ I dali smo mu mudrost još kao malom djetetu. Bileži Ibn Asakir u svojoj povijesti u 64. tomu od Mamara Ibn Rašida da je rekao Do mene je doprla vijest da su djeca kazala Jahjau Ibn Zakarija jednog dana Hajde da se igramo Pa im je rekao Mali lajbi hulikna Kaže mi nismo stvoreni da se igramo Kaže i to je značenje riječi Allaha Tebarake Oteala wa ataynahu al-hukma sabiyya inisma mudali mudrost dok je još bio mali je u predaj bilo isto i protestiru s ome djelu Bidaju Mihaj u drugom tomu. Kada je Allahu miljenik, odabrani poslanik Ibrahim a.s. dobio naredbu da zakolje svoga sina. Šta je bio odgovor njegovog sina Ismaila a.s.? Ismaila Ja abati ifal ma tukmal se insha inša min as sabirin. O babuška moj, ti uradi ono što ti se naređuje, dakle zakolji me, a videćeš da ću ja biti strpljiv. Videćeš da ću ja, insha Allah, biti strpljiv. Danas kada roditelj kaže djetetu nema ti na primjer bicikla ili nema ti ne znam izlaziti napolje ili nema ti kompjutera jedan dan ili nema ti igrica vanredno stanje u kući. A on kaže njemu, koljem te, sine, ja te koljem. I on kaže, radi babuška ono što ti se naređuje, a ja ću biti srpljiv. Što znači da je Ismail, mogao je kazati, brani, hvala Islam, babo, dakle to tebi? Babo, da nisi negdje sanjao to, snovi nekakvi pobrkani, šeitan, došli da me kolješ, da me ubiješ. Jer je znao, znači, Ismail, ali Islam, da su snovi poslanika Šta? istina. I da je to vid objave njima. I da je to istina koja se mora ispuniti. Mora se izvrši naredba od Allaha te barak i otala. Pa je znači bio Felema belaga mahu sa'je kale ja buneje inni ala fil menami enni ezbahu ke feunzor mada tera. Kada je dostigao sa njim sa'je da je počeo sa njim hodati, to je kod uleme između pete i devete godine negdje period, da kažemo da je sedma godina. U sedmoj godini znači naređeno mu je da ga zakonje. Pa kaže, ja ebeti ifan matukman. Nije to došlo samo od sebe, to je došlo od odgoja, to je došlo od odgoja djeteta. Spominje Šihabuddin Ahmed ibn Hajar Lahejtemi, poznati šafijski pravnik koji umro 1973. irske godine, u svome dijelu Esawajkul Muhriqa ala ehle rafdi o zendrika. Da je Behlul rekao Hasan al-Khalisu, A on je bio dječan, vidio ga jednoga dana da Hasan plače. Vidio je Behlul Hasan da plače. A djeca se igraju. Pa je pomislio da plače zato što želi Hasan da se igra koji druga djeca. Pa mu kaže, idi kupi sebi igračku, pa se i ti igraj. Pa mu kaže, Hasan, ja kalila akl, mali lajbi holikna. Kaže, o malo umniče jedan, nismo stvoreni da se igramo. Dijete malo obraća se čovjeku, kaže malo obliče jedan, nismo stvoreni da se igramo. Pa kaže, a dobro, zašto smo stvoreni? Kaže, holikna li la ilmi, ole la ibade. Stvoreni smo znanju i stvoreni smo ibadetu. Kaže, odakle to tebi, kako to znaš? Kaže zato što uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže: "Efe hasibtum anma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" Zar mislite da smo vas mi stvorili tako igrajući se i zabavljajući se i da se nećete nama vratiti? Kaže pa stoga čovjek nije stvoren za to što si spomenuo. Pa kaže, dobro, daj mi savjetuj, daj mi nekakav savjet. Pa mu je proučio nekoliko stihova, znači u stihovima, spominjući mu sudnji dan, pa se on svijestio. Pa kada je ustao, kaže mu, šta ti je, ti si malo dijete, zbog čega se on svijestio? Kaže, pusti me na mir. Kaže, ja sam vidio moju majku kako pali vatru sa velikim padama, drvećem velikim. A kaže, velike pade se ne mogu upaliti osim malim onim trijeskama. Kaže, ja se bojim da ne budem sitno gorivo džehennama. Ibn Abbas, Habrul Umma, imam ovoga ummeta. Šta je njega zanimalo u njegove mladosti? Došao je kod svoje tetke Mejmune, pa kaže tetka, a ove su predaje kod muslima, sve što će vam predaje spomenuti su kod muslima u njegovom sahiju. Kaže tetka, kada ustane poslanik sallallahu alaihi wa sallam da klanja po noći, probudi me. Dječak malo. Pa kada je ustao poslanik sallallahu alejhi ve selleme probudila ga je. Kaže, pa sam ustao i abdestio se kao što se abdestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Šta znači? Posmatrao je dok se abdestio, ne gledao. Kaže, fa sanatu mitlema sana. Pa sam uradio kao što je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi srme. U jednoj predaji kod muslima se kaže, Fekuntu fematej, tematejtu kerahijeten en jera eni kuntu arkubuhu. Kaže, pa sam ustao i počeo se protezati. Počeo se protezati iz mržnje ili želeći da poslanik sa osem ne shvati da sam ga ja posmatrao. Želeći da ne shvati, da ne razumije da sam ga ja posmatrao dok je on abdestio se. Ili dok ga nisam, znači, okom ispod oka gledao, kada je ustao da klanja, pa sam ja nakon toga ustao. Dijete malo, međutim, zna sakriti šta svoj, svoj postupak. Zna sakriti svoj postupak. Pa je nakon toga ustao i klanjao sa poslanikom sa osnovom. Pa je stao sa njegove lijeve strane. Ne zna propis. Pa ga je uzeo i poslanik sa osnovom prvukao na desnu stranu. U jednoj predaji se kaže da je uzeo za uho i malo mu protrljao uho. Pa ga povukao za uho na desnu stranu. Kaže Olema, protrljao mu je uho da se ne bi slučajno spalo u namazu, da ga malo razbudi. Pogledajte upute poslanika, sallallahu alihi wa alihi, wa Osrname. Stoga kaže ima Zehebi, kada je Ibn Abbas preselio, kada je umro, čuli smo svi glas da uči يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أوتي دوش سميرنا Vrati se gospodaru svome zadovoljne i on sa njom zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u džennet moje. I kaže imam Zahebi u svome delu Sijeru Alam Nubela da je ova predaja mu tevatir. Mutevatir. Prenosi se sa toliko lanaca prenosilaca da samo pravi oholnik može negirati ovu predaju. Znači njenu ispravnost je li da se to stvarno tako desilo kada je ukopan u Tajfu. Ezubeir ibn Lawan. Ezubeir ibn Lawan je jedan od šta? Deseterice kojima je obradovan džemlja. Koji su obradovani sa džemljama. Za njega se kaže da je on prvi koji je isukao sablju na Allahovom putu. Prvi koji je šta isukao sablju na Allahovom putu. Bilež imam Hakim, Ibn Ebišejde i al Fakir u svome djelu Ahbaru Mekka, da je jednoga dana šeitan povikao uhapšen je Muhammed. Ili uhvaćen je Muhammed. Pa je Zubair uhvatio sablju i sukao je i trčao između ljudi dok nije došao iznad poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga pita Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Šta je, Zubejre? Šta je s tobom?" Kaže Allahu poslanik: "Čuo sam da si uhvaćen, pa sam došao, kaže, da ubijem onoga ko te uhvatio. A tada je imao samo 11 godina, pa se kaže, to je prva sablja, koja je u Mekki koja je isukana na Allahovom te barak dala put, koji je isukao dječak sa 11 godina. Pa je poslanik sa srme dovio njemu i dovio je njegovoj i dovio je njegovoj sadu. Sad je bio okas. Kaže, bio sam u bitci na bedru, a nisam na licu imao osim jednu dlaku, samo jedna dlaka, koju sam mogao rukom da pogledim. Jednu dlaku sam imao na licu izišao, izišao sam, kaže, u pitku na bedru. I to spominje Al-Marwazi u svom dijelu As-Sunne i spominje također Imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, povijesti Dimaška. I kaže Imam Buharija u svome sahihu, bilježi da je a, Sad Ibn Abi Waqqas rekao Ma aslame ahadun illa fil jomi ladi aslamtu fihi. Niko nije primio islam osim u danu u kome sam primio ja islam. Wa lekad me kestu sebate, wa lekad me kestu sebate ejam, وانا ثلث islam. i ja sam kaže proveo sedam dana a bio sam trećina islama znači bio sam treći čovjek u islamu ili je mislio da je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve selleme i Abu Bekra ili je mislio da je bio drugi čovjek odnosno treći nakon Hatidže i Abu Bekra da je on bio treći radi Allahu On nije znao da su drugi primali islam. Ispravno je da je Alija prije njega primio islam, a nije znao, ljudi su se krili. Kaže, bio sam, bio sam trećina, bio sam trećina islama. A bio je, još uvijek tada je bio, je li I on nam je navojao najbolji primjer, i on nam je navojao najbolji primjer pokornosti Allahu te barek u tala i pokornosti roditeljima. Bio je svjestan hadisa, koga bilježi tabarani, u kome poslanik sa osvrame kaže, Rida Rab fi rida mi validejni. Wa sehatuhu fi sehatihima. Zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. A njegova srđba je u njihovoj srbi. Znači, znao je hadis koji je jasan. Ali isto tako znao hadis koji kaže La pate fi el ma'sije inneme patu fil ma'ruf nema pokornosti u griješenju. Pokornost je u dobročinstvu. Ili nema u drugoj i nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kada je njegova majka čula za njegov islam, nakon vremena, krio je to, pa je čula, kaže, sine, ili ćeš ostaviti vjeru Muhammedovu, ili nemaš sa mnom ništa, ja te se odričem. Neću jesti, neću piti i neću sa tom razgovarati. Pa je tako ostala tri dana dok se nije osvijestila. Pa imao stanje brata koji je znao mare, koji je štapom morao otvarati usta njegovoj majici da sipa vodu u usta. Pa nakon toga opet nije htjela. Pa ga je udarila s tim štapom po nosu komu pa je ostao ožina. Zbog toga. Pa mu je kazala ili ćeš ostaviti ili ću umrijeti. Pa će te ljudi spominjati po zlu i bit ćeš karakterisan kao ubica svoje majke. Jer u Ubićeš majke, neće jesti, bit ćeš, onda će ljudi, bit ćeš, znači, ponižen među ljudima, jer će svaku spominjati da si ubica svoje majke. Kaže, slušaj me, kaže mi Ja, kaže, ne ostavljam vjeru Muhammedovu. Tako mi Allaha, majko moja, kada bi ti imala stotinu duša, pa ti izlazila jedna po jedna, i ja te ogledao, ja vjeru Muhammedovu ne ostavljam kada je to čula, onda je, pa kaže joj, ako hoćeš jedi, a ako nećeš ne moraš, to je tvoja stvar, ja i slama ne ostavljam. Pa je nakon toga, kada je vidjela tu čvrstinu pri njemu, nastavila je, jeli, nastavila je da jede i da pije. Pa je uzdišen je Allah te barak je odala zbog toga objavio o in džahedake li tušrike bi ma lej se neke bihi ilim, fela ahuma. A ako se budu, ako te budu oni nagovarali, njih dvoje, to su ko? Roditelji, ako te budu nagovarali da meni druga pripisivaš onome u čemu ti nemaš znanja, što ne smiješ činiti, nemoj im se pokoriti. Nemoj im se pokoriti. Pa se roditelju dijete ne smije pokoriti kad mu naredi ono što je šerijetski zabranjeno. Ne smije mu se, ne smije mu se pokoriti. Abdurrahman ibn Auf, kada je bila bitka na Bedru, kako bilježi imam muslim u svome sahiju, kaže, stajao sam i gledao u bitku. Kaže, kada sa moje desne strane dođe jedan dječak, dječačić mali, i kaže mi, Amidža, gdje je Ebu Džahl? Kaže, gledam u njega i kaže mu, šta ti imaš sa Ebu Džahlom? Šta ti hoćeš od Ebu Džahla? Kaže, čuo sam da spominje poslanika, sallallahu sallam, po zlu, da ga vrijeđa, I tako mi je kaže, ako se nas dvojica sretnemo, mora preseliti onaj čiji je eđel zapisan prije. Znači, jedan mora preseliti. Kaže, nisam uspio ni da mu, da mu išta kažem s druge strane, dječačić poput njega uhvati, povuče me za odliču, kaže, Amidža, gdje je Buđehla? Pa ga pitam, a šta ti hoćeš sa Buđehlom? Pa mi je rekao ono što je njegov prijatelj. Kaže, čuo sam tako i tako. Gdje je? Kaže, pa sam pogledao među ljude i vidio Ebu Džehla da hoda onako nadmen sav i da postiče ljude na borbu protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa sam rekao, ovo je čovjek o kome pitate, pa je pokazao s rukom tamo na njega. Kaže, pa su mu prišli i počeli ga udarati sabljama dok ga nisu ubili. To je bio a, Muaz ibn Amr ibn Džemuh i Muaz ibn Afra dva muaza rošla i ubila. Najvećeg Firauna ovoga umeta, Ebu Džahla, djeca su ga ubila. Da se Allah smiluje ashabima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Zubayr, prvi čovjek koji je rođen u Medini, Prvo dijete, prvo rođenče koje je rođeno u Medini. Koga je ubio Al-Hajjaj ibn Yusuf al Thakafi, koji ga je razapeo u Mekki da visi, potom ga skinuo i bacio ga u, u groblje židova. Kada je prošao pored njega Abdullah ibn Omar, kaže mu, Abdullah kaže, ja sam ti zabranjivao da to radiš. Znači da se javno suprostavlja hađađu koji je bio nepravedan. Ali ja svjedočim, kaže, da si bio onaj koji je puno planjao, koji je puno postio, koji je rodinske veze spajao. Pa kada je to čuo hađađ da je Ibnu Omer prošao pored njega ide. Niko nije smio stati tu, svi su prolazili, a on razapet, niko ne smije stati. Ali se Abdullah ibn Omar zaustavio. Kada je to čuo Hadžaž da se zaustavio, onda ga je skinuo i bacio ga u, u grobu. Pa je rekao je njegovoj majici, poslao je svoga slugu, njegovoj majici, Esmi, kćerki Ebu Bekra, Siddiqa, radijallahu ta'ala anha. Pa ga je, pa je rekao, neka mi dođe Esma ovdje. Pa je kazala, neću, odbila je da dođe. Esma, majka Abdullah ibn Zubejda. Pa je on došao kod nje. On je rekao prvo njoj, ili će ona doći, ili ću ja, za nje, ja ću je za njene robove dovući ovdje. Misli, znaš što, na, na pletenice, da će za pletenice uvati, će dovući. Kaže, neka dođe, neka me vuče, neću. Pa je došao kod nje, pa je ušao u kuću, kaže, a, jesi li vidjela, kaže, kako sam uradio sa Allahovim neprijateljem? Misli, na Abdullaha, jednu zubeira, na njegov sina. Jesi li vidjela, kaže, kako sam ga kaznio Allahovim neprijateljem? Kaže, šta misliš o svemu tome ti? Kaže, mislim, kaže, da si ti njemu ugrozio njegov dunjaluk, a da je on tebe ugrozio tvoj ahiret. Znači, ti si njega uništio na dunjaluku, a on će tebe uništiti na ahiret. Eto šta mislim o svemu, o svemu tome. Abdullah ibn Zubeir. Jednog dana bio je, znači, sa djecom na polju i tuda je prošao Omer pored njih. Kad su djeca vidjela Omera, nestala isparila. Nikog nema. Omer znači kada naišao od straha od Omera, sve se razbježalo. Šta mislite kada vidite čovjeka koji je stojao i svojom rukom drži devu za uko? Stoji pored deve i drži je za uko. Kada su ga vidjeli, prepali se, pobjegli. Samo je Abdullah ostao na mjestu gdje je bio. To mu kaže Omer, a šta je s tobom? Što ti ne biziš? Što ti nisi pobjegao? Kaže vladar u pravovjerni, kaže, lem uđram fe haf, kaže ja nisam nikakav zločin počinio pa da bježim ولم يكن في الطريق ضيق فوسيلك a kaže put nije tjesan pa da ti pravi mjesto da prođe da prođeš imaš mjesta prođi slobodno si Omer ibn Aziz jednoga dana je zaplakao. Pa ga pita majka, djet, djete malo dječak, kaže, šta plačeš, sine? Kaže, majko, sjetio sam se smrti pa plačem sjetio sam se dječak, ali je taj dječak bio neko kada je odrastao. Radi Allahu Teala Anhu. Kaže Ebul Musenna, bio sam u Meruvi. Kaže, kad su ljudi iz Žlapolja i viču, Dža el Theuriju, Dža el Theuri, došao je, ko? Sufjane Thauri. Kaže, pa sam pogledao, pa sam ga vidio, gulamun kad bakale očku. Dječak kome je samo počela da niče brada. Samo počela da izlazi. Ljudi izvrši na ulice i čekaju ga, došao je Seuri. On je već u to vrijeme bio imam i bio poznat znači, po islamskom svijetu. A samo počela brada, znači, da izlazi sa njegovog lica i u predaj bliži vam Ezehebi u svome dijelu sjed u sedmom tomu. Kaže Ibn Mehdi, vidio je Ebu Ishaq i Sebija i Sufjana je Seurija kako prilazi, pa je proučio ajet wa ateinahun hukme Sabija i kaže mi smo mu dali mudrost dok je još bio djet. Ajbu Ishak i Sebije je bio jedan veliki muhadis ovoga umeta. No, međutim, kada je vidio njega kao dječaka, proučio ovaj ajet u Atenahul Hukme Sobije. Imam Šafija. Slala ga je njegova majka, budući da je ostao jetim iza svoga oca. Slala ga je kod ljudi da, da se uči vjeri. Ali nije imala da plati za njegov boravak. Znači što tu boravi, što se uči imala da plati Pa je, kaže, učitelj pristao da ga ja mijenjam u odsustvu. Da poučava ljude i da ne plaća ništa. Da bude asistent učitelja, u I poučava dječak mali, poučava druge i ne mora nakon toga da plaća, znači, školarinu svoju. I pisao je hadise na kosti i bacao ih u jednu veliku, znači, ovaj, eh, rupu ili gdje je već stavljao, dok se nije napunila puna ta rupa kostiju, znači koliko je hadisa ispisao, jer u njihovo vrijeme svakako jer nije bilo papira kao što je to jeli, u naše, kao je to, što je to u naše vrijeme. Kaže Ibrahim ibn Said el Džauheri, vidio sam dječaka od četiri godine koga su donijeli kod Me'muna. A Me'mun je bio šta? Kalifa muslimana. Kaže, donijeli su ga kod njega i učio je Kur'an i kaže znao je neka mišljenja iz fikha, jedino kaže illa gajda ennehu iza džaja beke. Osim samo problem je bio, kaže, kada bi izgladnio, plakao bi. Plače kada izgladni ali već zna znači mišljenja vedana za fik i zna, i zna Kur'an. I ovu predaju greži vam zahedu u svome sjelu sjelu u 12. tomu. Kaže Muhammed ibn Salam, kada god kod mene uđe ovaj dječak, Misli na koga? Na Muhammeda ibn Ismaila al-Bukharija, na imama Bukharija. Kaže, kada god dođe ovaj dječak kod mene u moje halke, znači on sjedi, Muhammed ibn Salam sjedi i drži šta? Predavanje. Kaže, dok se pojavi ovaj dječak, kaže, ja se zbunim. U hadisu i u svemu drugom. Ne znam prično. I ostanem, kaže, u strahu, u mukama i u znoju dok on ne iziđe na polje. A on dječak, imam Bukharija, imam Bukharija, dječak. I ovo ovaj je imam subti u svom dijelu, tabakatu subki u drugom tomu. On je jednoga dana rekao samo učitelju, ovaj premio hadis, kaže, čita učitelj, kaže, nije tako učitelj, nego je ovako. Kaže mu, a otkud ti to znaš? Kaže, pa znam. Kaže, ispravno je kako ja kažem. Ne, kaže, ispravno je, kaže, vam pokvalio, ovako. Idi, kaže, vrati se u svoj original. Idi, original, pogledaj kako stoji. Kaže, pa sam otišao u original i pogledao, pa sam, kaže, vidio da je tako, pa izišao sam, kaže, i prepravio ono kako je rekao, imam Buharija. Pitaju ga koliko je sada imao godina, kaže 12. Sa 12 godina. Ima Buharija kada je išao po hadise, on bi slušao, sjedio bi u Halkama, Sulemana ibn Harba i drugi i slušao, ne bi ništa pisao. Pa su ljudi počeli da mu pregovaraju, mi pišemo, ti sjediš. Nije to edeb učenika. Ne stiče se tako znanje nauka, se piše. Pa kada su, kada su tako vršili pritisak na njega, rekao jednog dana, kaže, dosta je više, kaže, stvarno ste me kada je sada izmorili, dajte, kaže, knjige šta imate, vadite. Pa su otvorili svoje knjige, pa im je citirao hadise, na što je zapamtio prije mjesec, dva, tri, sve unazad, u halkama nijednom zapisao, nije citirao jedan po jedan, kaže, pa smo uzeli popravljati po našim sredstvama gdje smo griješili kada smo pisali. A on je, znači, to pamtio. I kada je bio mali dječak oslijepio je, Pa je njegova majka ovaj, dobila Allahu da, ga, da, da mu vrati pogled. I jedne noći je usnila Ibrahima Alisa. Pa je usnio i rekao nemoj, kaže, više plakati. Allah je, kaže, vratio vi tvome sinu ili je rekao zbog tvojih dova ili zbog tvoga plaća. Jedno do to dvoje rekao. Ali nije radija sigura šta. Pa kada je ustala ujutro, našla je mama Buhariju, da mu je uzvišen Allah te barak je otela, vratio vi se uzvišen Allah s mirom Buhariji. Kaže Jahja i Muđafar, kada bih mogao od svoga života da dadnem imamu Buhariji, dao bih mu. Jer kaže, smrt mama Buharije, to je smrt. To je odlazak znanja, nestaje znanje na takav način. A kaže, moja smrt je smrt jednog običnog čovjeka ili običnog, ili običnog smrtnika. El Džunejt, Kaže, bio sam kod Serija. E, Serij je kao kada kažemo Katade. Veliki mu fesir umet. Kaže, bio sam kod Serija, pa je ljudima držao halku i pričao im o šukru. A ja sam, kaže, tada imao sedam godina. Pa ga pita Serij, glavni mu fesir umeta, pita dečaka, ne šukru ja gulam, kaže, šta je to šukr? Šukr zahvala, tako Allah. Šta je to šukr? Pa ovaj odgovara, kaže, e šukru ella ta'asi, ella ta'asi lahe bi ni'amihi. Kaže, šukr je da nisi nepokoran Allahu njegovim blagodatima. Pogledajte ovi riječi. Šukr je da nisi nepokoran Allahu njegovim blagodatima. Allah ti dao blagodat vida, nećeš mu biti nepokoran sa vidom. Allah ti dao blagodat jezika, nećeš mu biti nepokoran sa jezikom. Allah ti te baraka dao blagodat i metka, nećeš mu biti nepokoran sa tim metkom. Da ne budeš blag, nepokoran Allahu šta? Sa njegovim blagodatima. Kao da su riječi poslanika. Kaže, kada mi je, kad sam to rekao, rekao mi je, kaže, bojim se, kaže, da je Allah sve dobro učinio u tvome jeziku. Kaže, pa sam plakao i dan danas plačem zbog ti riječi koje mi je rekao sebi. I ovu predaj spomnije, bilo kajim u svome djelu, odde tu sabirim. A ovaj Sarih, dok je bio dječak, došao jednog dana kod svoga učitelja i proučio mu ajet kojom je uzvišen Allah te barakala kaže one sukul muđrimine ila džehenneme virda i mi ćemo dovesti ili dovući nepravednike u do džehennema virda Kaže, šta je to virt? Šta znači virda? Kaže, ne znam. Pa je proučio nakon toga, a eto kome uzvišeni kaže, illa meni tahade inda rahmani ahda, osim onaj ko uzme kod Allah ahd ili ugovor. Šta je, kaže, ovdje ugovor? Kaže, ne znam. Kaže, što onda obmanjuješ ljude ako ne znaš? Što obmanjuješ ljude? Pa ga ovaj udario učitelj kaže, pa učitelj, nije ti dovoljno, kaže, što ne znaš, što imaš džehl, i onda si još uz džehl spojio i zulum, nepravdu, pa me udaraš. Kaže, pa je učitelj prišao da uči i nastavio da uči i govorio je, kaže, izbavio me iz tama džehla eseri. Iz tama džehla izbavio me eseri. Nije bilo od učenika da tako postupi prema učitelju, ali izgleda da ovaj učitelj ili je često griješio ili zaista ništa nije znao. Pa je htio da mu ukaže da on ne zna i da on ne može biti taj koji poučava ljude. Da ne može znači biti i ne može poučavati ljude dok se, dok se ne sam ne pouči. Ebu Jezid El Bustami dok je bio dječak proučio je ajet u kome uzvišen Allah te barek kaže Ja ejuhel muzemmil kumin lejne illa qalila O ti umotani, provedi noć u namazu osim jedan dio noći. Pa je upitao babu, Ebu Jezid Augustan i kaže svome otcu, babo, na koga se odnosi ovaj ajed? Kome je objavljen? Kaže, sine, to je uzvišen je Allah naredio poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, da provede, znači, noć kanjajući i to je bilo naređeno izrišito njemu, sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, dobro sine, zašto ti ne činiš, kaže, sin, dobro babo, zašto ti ne činiš kao što je činio Allah, poslanik sa Allah, kaže, sine, to je bilo naređeno njemu, a nije nama. Pa je nakon toga poučio ajet, inna rabbeke ja'lemu enneke tekumu edna min sulustej lejli, o nisfehu, o sulustehu, o ta'ifetu min el nadine mak. Kaže, tvoj gospodar zna da ti ustaješ manje od dvije trećine noći ili jednu polovinu, ili trećinu i jedna skupina onih koji su s tobom kaže babo a ko su ovi koji su sa njim kaže sine to su ashabi poslanika sa osaname pa kaže zašto ti ne činiš kao što su činili ashabi kaže sine upravo si kaže babo kada ustaneš na večer probudi me da i ja se abdestim kao što se ti abdestiš pa da klanjam s tobom pa mu kaže otac sine ti si još mali spavaj Kaže, dobro, babo, kada dođemo pred Allaha na sudnji dan, ja ću kazati mome gospodaru da sam rekao babi, probudi me, a on je rekao, ti si mali, spavaj. Pa je rekao, kaže, ustani, pa je ustao i planjao sa njim. Imam neumi. Neki spominju da je poginuo tako što se je biblioteka knjiga srušila na njega. Pod knjigama da je poginuo. Ja nisam te predaje uspio naći u izvorima koliko mi je bilo dostupno. Postoji mogućnost, Allah najbolje zna. Jer ako je tako poginuo, nije daleko da je, da je šehid, jer poslanik sa kaže وَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ Onaj ko preseli pod ruševinom, on je šehid. Kada mu se sruši nešto na glavu, kuća i slično tome, a nisu zidine vrednije od knjiga. A međutim, Allah valim, jel, znači to bila stvar na smrt, jel, imama ne ubija. Uglavnom, ako je bila, on molimo Allah da to bude njemu šehadet na osnovu jedna hadisa koga bilježi imam Ebu Dawud, je bilježi imam Malik i drugi. Kaže Ibn Attar, rekao mi je šejh Jasin Ibn Jusuf, al Marakeši, vidio sam, kaže, imama Neovija, kada je imao 10 godina, kaže, za njim trče djeca i prisiljavaju ga da se igra sa njima, a on bježi od njih i plače i uči Kur'an. Kaže, pa sam ga od tada zavolio velikom ljubavom. Šehol Islam i Mutejnije, koji je napisao svoje fetve u 37 tomova iz pamćenja, sve iz Hipsa. I to je danas nezaobilazno djelo i za Akaid, i za Fik, i za, za šta hoćete. Bio je dječak i išao je u džamiju i prolazio je pored kuće jednog židova, komšije. Pa kada bi god stao, židov bi ga nešto upitao islamu i on bi mu odmah odgovarao. Znači, ne bi čekao. Dok ga upita, odmah mu odgovori i bilo kakvu sumnju sa kojom dođe židov, on bi, je, on bi očistio te sumnje. Pa je nakon toga taj židov primio islam. Od šekol islama i temije kao, znači, kao dječak. Omer radijallahu anhu je jednog dana izišao na predgrađe Medine. Pa je čuo jednu ženu, kako kaže svojoj kćerki, idi, kaže, pomiješaj, ovu predaj spominje mu dževzi u svome djelu, siretu Omer na Bilaziz. Kaže, idi, pomiješaj mlijeko sa vodom, da ima više mlijeka. Pa je kazala, kaže, to je zabranio vladar pravo, jer Omer je to zabranio da to radimo. Kaže, ma gdje je sada Omer? A on je to, Omer sluša, Kaže, Omar nas sada ne čuje. Kaže, ako ne čuje Omar, čuje gospodar Omerov. Ja to neću raditi jer je to halifa zabranio. Pa se okrenuo i otišao u svoje kući i pozvao svoga sina Asima. Kaže, sine Asime, u plemenu a, Benu Selime ima jedna djevojka. Idi, kaže, odmah je zaprosi. Tu i tu kuću, odmah je traži za ženu. Ona je, kaže, najpreča da rodi konjanika koji će povesti Arape. Pa je otišao Asim i oženio tu ženu. Pa mu je rodila kćerku koja se zvala Umu Asim Bintu, Las, Bintu Asim. Pa je došao Abdulaziz ibn Marwan i oženio Umu Asim. Pa mu je rodila Omara ibn Abdulaziz. Omara ibn Aziz, koji je samo dvije godine vladao od 92. do 101. hijđarske godine, a o njegovoj vladavini se mogu tomovi pisati. Koji je plakao kada se je sjetio, kada se je sjetio smrti. Hakim Lasam je imao jednu kuću koja je bila pored puta. Pa su ljudi prolazili pored te kuće I između ostalog prošao jednog dana i vladar ili emir te znači tog mjesta gdje se oni nalaze. Pa je zatražio vode, pa su dali, pa kada se napio, uzeo je nešto para što ima u džepu i bacio A svi koji su bili sa emirom i pili su vodu i oni su gledali su emira, svako je po nešto dao. Pa kada su to vidjeli ukućani, obradovali se, jer nisu imali šta jesti pa počeli se radovati, osim jedne male djevojčice koja je počela plakati. Pa joj kažem, što plačeš? Ovo je Allah u koji nam je dao. Kaže, pogledo, u nas je pogledalo stvorenje, nešto nam dalo i mi se odma obradovali. Kaže, šta mislite onda da je u nas pogledalo stvoritelj i dao, dao nam? Koliko bi se mi, koliko bi se mi obradovali? I ovo je predaj za gdježu jednu dživuzi u svome dijelu. Sifatu Sofor u četvrtom tomu. I tako Draga moja braćo, ove predaje se mogu spominjati, nema im kraja nikad. Nema im kraja, nema kraja tim svijetlim i lijepim primjerima naših prvih generacija, znači kako su odgajali svoju djecu i kako su oni pokoljenje izrodili i kako su pokoljenje jeli, odgojili. Kaže poznati profesor Ersem ili Erser, koji predaje na jednom od univerziteta govoreći o islamu i o muslimanima i o poučavanju rekao je ovako čovječanstvo ima čudnu obavezu prema muslimanima odnosno muslimani imaju kaže veliku zaslugu čovječanstva kada je u pitanju nauka I mi na tome moramo muslimanima biti zahvalni. I mi imamo, kaže, brojna dijela, naša dijela, njihova nevjernička, nije muslimanska, koja ukazuju da su muslimani tu odigrali nezamjenjivu ulogu. Znači, u učenju znanja općenito, nauka raznorazni, kada je u pitanju politika, vođenje društva, poučavanje, kaže tu muslimani bez sumnje i kakve prednjače. I to je, kaže, ono što je ukorijenimo islam i njegovu istoriju da ostaje, znači da se spominje. I kaže, to nije ništa drugo do njihov odaziv naredbi njihovog poslanika, misleći na Muhammeda s.a.v. Rasulullaha, koji je rekao, utlubu l'ime, voleu fissin, tražite znanje, pa taman ga tražili u Kini. Taman ga tražili u Kini. No, međutim, moje ovaj hadise batil. Kako kaže Muhibbar i Muđauzi i drugi, hadis je batil, nije vjerodostojno. Ispravni hadis, talibul ilmi faridatu ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu, to je vjerodostojan hadis koji ima preko 50 različitih puteva, kako kaže imam, imam suju. Pa je čovjek obaveza, draga moja braćo, da ima ove primjere pred očima. Sigurno i zasigurno da mi ne možemo biti ni dio ovoga. To je stvar jasna svakome razumnom i ko pogleda u stanje muslimana. No međutim, kada čovjek ima uzor, onda on biva jači. Kako kaže danarovski primjer, in lem tekunu miskahum fetešebehu. Ako ne možete biti kao oni, ličite bar njima. Nastojte koliko možete. Jer čovjek će biti pitan za ono što je mogao da učini, a ne samo za ono što je učinio. Nema Laha Tebara Kirotala, nas uputi na pravi put, nas pouči našoj vjeri, da nas učili u praktikovanju islama, da popravi stanje muslimana i da popravi stanje naše djece. Allahu Teala, amen. Sada Allahum ala nebina Muhammed. Wa ala alihi wa sahabihi.